Oh, Ongi etorri bizirik. Bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala ustartzen dituen emankizune, emankizuna duzue hau. Saio hontan, Unai Paskual zintzelariarekin ari gara. Basque Center for Climate Changeko ikerlaliarekin. Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zoin bat berri. Eta eldudian egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizu nontan. Berriak atala? Joan den hilabeteko zoin berri. alternativen urriak. Iñaki Barzenaren iritzi artikulu interesantea argian argitaratua. Bayonatik Bilbora. Inor gutik espero zezakean Bayonan 2008ko urriaren seian ikusiktakoa bi urte geroago Bilbon 2008ko urriaren ogoita lauan errepika zitekeenik. Nik neuk argian hause idatzi nuen ziur nago, alternatiba eguna, hemendik aurrera, erreferentzia politiko nabarmena izango da, Frantziako estatuaren ezkerraren zat, eginduten lana eta lortu diren emaitzak eredugarriak izan baitira. Ez nago hain ziur, lorpen hori gure egoaldean antzerako izango denik. Maleruski, gure kultura politikoan ez da normala, kausa komun baten aurrean, aldaketa klimatikoa kasu, hainbeste jende desberdin biltzea sigla eta jatorrien gainetik. Hori ez da denbora txikian lortzen, hori lan sendu eta luzearen emaitza da. Urte bi nahiko izan dira Euskal Herriko eskubide sozialen kartak testigua hartuz gero Bilboko alde zaharrean milaka lagun biltzeko eztabaidan, taileretan, txosna eta karpen arteko paseoan edota dantzan nola kutsatu dizkigute iparaldeko ekologistek euren lan egiteko metodoak eta tresnak? Hor dago ahakastaren gakoa. Segida, atsemanen duzue 2000 laueun dalaroita bat garen alean argia astekarian, besteak beste onelako hau ere jogatzen du. Klima aldaketa ez da ekologisten arazoa soilik, zibilizazio oso baten galdera ikura ere bada erokeria litzateke pentsatzea arazo teknologiko baten aurrean gaudela eta irtenbidea zientzialarien eskuetan dela. Gure eztabaidetan argi geratu den moduan alternativa ez da hari bakar batetik etoriko. Hari kolore eta jostun desberdinak behar ditugu krisi klimatiko, energetiko, kapitalista eta patriarkalari eusteko. Klimaldaketa eta kapitalismoari lotutako bertze gai bat izanen dugu aipagai orain, e, uraren kudeaketa. Gaur denektak ikun bezala, ura bizitzarako ezinbertzekoa da, oinarrizko baliabide bat. Aldiz gure mundu garratu hontan oso garesti pagatzen dugu eta e, horren kudeaketa ez dugu menperatzen. Klimaldaketarekin uolde eta idorteak maizago ikusiko itugunez, ur baliabidea gero eta aldako ragoa izanen da eta ezinbertzekoa izanen da eskua berriz hartzea gure uraren kudeaketan. Veolia eta Suez Lionez multinazionalek oso irabaziunak egiten dituzte uraino urari esker eta gure informazio faltari esker ere. Hainitzetan ez dakigu bertzen moduak badira ura kudeatzeko, merkeago eta demokrazia gehiagorekin. Bi enpresa handi hoien e, kontinente guzietan daude eta e, eh, frantses estatuan jendetzaren euneko larogoia ornitzen dute. Lapordiko ego eta kostaldean adibidez, ja udalerri guziak zuez lunez enpresari delegatzen diote uraren kudeaketa, erabiltzaileak deus guti dakite eh, uraren kudeaketas eta e, prezioaren erabakietaz ere. Eta Europan egoera hori indartzen alduten bime mehatxu ditugu, negoziatzen ari diren itzarmen transatlantikoa, TIP edo TAFTA izena duena, eta bertzaldetik krisia aitzakitzat hartuz erabakitzen diren murrizketa publikoak. Bi hoiek gehiagora eramaten algaituzte. Aldiz, ez da fatalitate bat. Gaur egun munduan gerota udagelerri gehiago kuraren kudaketa berreskuratzen ari dira, Azken amabortzurtetan, euntal arrugo udalerri baino gehiagok enpresadiekin eh, zituzten eh, kontratuak moztu eta uraren kudaketa berriz eremu publikorat pasatu dute. Adibidez, Frantses Estatuan Grenoble, Paris, Rennes, Nice, Montpellier eta Bertze Amarnaka aldu diren urtetan, eta munduan zehar Buenos Aires, Berlin, Accra, Johannesburg, Atlanta, Kuala Lumpur, Maputo, La Paz, Jakarta. Mogimentu mundiala da, eta hemen Ipar Euskal Herrian, eldudien urtetan, Suez Lionez enpresarekin eh, kontratuak dituzten udalerri hainitzek, erabat kibat hartu beharko dute, kontratuak berritu edo sistema publiko baterat pasa. hortan ari dain zuzen bizilarrun egolapordiko biziren tokiko taldea, egolapordin uraren kudaketa publikoa berriz izan dadin. Interesatu baldin bazara, kontaktatu gaitzazu elbide hortarat, larrun abildua bizimugi.eu. klima. Bimila eta ama bosteko azken hilabeteak egundainotik beroenak izan dira. Hain zuzen ere, sekulan grabatuak izan diren beroenak direla jakinarazi du, ozeanoa eta iguratsa hartu solatzen den Amerika agentzia. Mila eta sortzeun eta lauetan ogoiaz geroz, urte hortan hasi baitziren temperaturak neortzen eta kontxerbatzen, azken urria beroena izan da. Klimari buruzko goi biltzaga, kop hogoita bata, urbiltzen delarik, azken datu horiek erakusten digute 2000 bost urtea, sekulan izagutua izan den beroena bihurtuko dela. Urte hontan, urtarrida eta apidela baizik ez dute berotze barkarik hautsi. Orain arte, hogoi garen mendearen aldean, lurriko eta ozeanoaren gaineko temperatura, 0 kakots lauetan oita graduz, hasi da. Gehiago dena, agentziak azpimagatu du, urtariretik uri arainoko epea, mila eta sortzeun eta lauetan oi urtetik, bi mila urte arainoko epealdi beroena izan dela, jasko errekora, 0 kakots hamabi graduz, gaindituz. dituz. Estatu batuak urri beroena ezagutu dute, mila eta bederatzeun eta hidotan geroz, Australiak beroena mila eta bederatzeun eta amaraz geroz, eta Afrikak etzuen urrian inoiz holako temperaturaren bat bateko goratzerik ezagutu. Aldiz, Amerikar agentziak oartarazten du ego Ameriketako, ekialde Europako eta Erusiako eskualde batzuk, ursaian baino freskagoagoak izan direla. El Niño, gorote beroak ere, aurten partikulazki azkarra izan dena, eragin du marka horiek austeko. Kop hogoita bata burzet aire portuan, Pariseko iparaldean egime harra da, azarroaren hogoita hamarretik abenduaren hamaikara arte, Goibiltzarroren helburua da, ehunta lauetan oita hamabost erialdei nazio batuen gehi izapean, onartaraztea munduko akordio bat, nun planetaren berotzea, bi graduz mugatu beharko den, industria itzineko garaiaren aldean. Jonden hilabeteko atentatuen ondotik sortu den giro gudazalea kezkagarria da jenden askatasunentzat, justizia sozialarentzat eta klimarentzat ere. Presidenta eta lehen ministroa gerran gaudela errepikatu, larrialdiego era erabaki, mugetan kontrolak ezari, Siriako ekialdea bombardatu, konstituzioa eta horrekontuak aldatzeko almena lortu, eta perkisizioak tokikuzietarik egin, naiz eta emaitza gutxi lortu. Baina horrek denak, giro gudazalek ezkagarri bat sortzen du. Adibidez, jendean eguneko e, eh, larrogoita lagua Frantzian prest daudela haien askatasunen murriztea balizko seguritate baten truke, gero eta jende gehiok zerbitzu militarra berrez hartzeko prest, bandera eta himno nazionalaren ingurean eh, postura zurrunak, eta bitartean giro hori baliatzen da justizia soziala murrizteko inorro hartu gabe. Adibidez, senatuak proposatu zuen erretretaren adin legala igotzea, irurogoita bi urtetik, irurogoita irurat, Olako giroak sortuz, erresagoa dute, olako neurri antisozialak pasatzea, inorro hartu gabe. Ta giro hori baliatzen da ere, terrorismoarekin zerikusiri gabeko ekimenak debekatzeko. Emankizun hau grabatzen ari garelarik oraindik ez da kopo goita bat gailurra bukatu, baina eh, horrenkari aurre ikusten ziren manifestaldiak debekatu dira, baina aldi berrean eguberriko merkatuak baimentzen dira, eta aurre ikusten da konsumoari emandako lehentasuna eta ez manifestaldiai. Eta bertze adibide eh, adibide triste bat erakusteko, ba, azarroaren ogoita lauan, peiregord eskualdean, barazkieko izle baten etxea miatu zuten, hori zergatik, iru urte lehenago Notre Dame de Landa ireportuko proiektuaren aurkako manifestaldi batean parte hartu zuelako eta Belgikan lagunak zituelako. Edo zen aitzaki urrun eta sineskaitz eh, bilatzen ari dira, jendea, jendea oztopatzeko, Orduan ez gaitezen eh, beldur eta susmo txarroietan sartu, ez dezagun onartu gudarako giro hori, batez ere demokraziaren defentsaren aitzakiarekin garatzen bada, orain entzunen dugun kantuak dion bezala, indarkeria jak taldearena. zazi irakazle Erakuzte digute zer den errespetuak Burdiniz eta benturrez ez harritakoak Etorkizuna ezan da bila obetu oh, puska gintera Emakumeak errizkan zontzilo eta etxia Esklabuak magila bezala kondenatuak Hori bai beti demokrazi eta respetuaren Protesta ez gaitezen dituzte txakurrak Ardi bezabaldi bat dago, orkituta suntxitzeko ondo lotuta dituzte bai kazetariak Gere lumak eta ez tarriak dituzte kiratxaz

aleuntako gomita ikerlaria da, Basque Center for Climate Change eko ikerlaria, hain zuzen ere, Unai Paskual, klima aldaketari buruzko eh, gailurak aipatuko dizkigu, bere ikuspuntu zientifikotik, eta hainbat angelu ezberdin ere jogatuz, haraze erantzunek hartzen dituen gure hainbat galderer. Zer da COP deitzen den goi bilera baten helburua eta nola funtzionatzen du? Beno, E, goi bilera hauek nazio batuetako diplomaziaren sistema oinarritzen dira. Eta berez, ba, nazio batuetako herrialde gehienen ordezkariak elkartzen dira, e, bakoitza bere delegazioarekin, e, orduan estatuek bakoitzak bere delegazioak badauka, eta e, bueno, e, urtean zehar edo etxeko lanak egin da gero edo egin baldin badituzte edo ez, hori beste gauza bada, baina bueno, e, imaginatzen dugu e, urtean zehar e, delegazio bakoitzak eta negoziazioen e, inguruan ba, ibili dira jota fuego eta bueno, ba, e, goi bileran, e, bi hiru aste hoietan, badaukate azkeneko aukera e, testu bat adosteko, eta ba, delegazioen artean eta horri biltzen dira ba, ikamikak eta, eta negoziatzen, ez? E, badaude blokeak, ba, e, geogeia edo Europak batzen dituen estatuek bueno, ba, jartze dute elkarlanean testuren bat, eta, bueno, ba, negoziatzaien artean eskuzesku esku pasatze dituzte testu hauek, eta, eta guztin artean saiatzen dira testuan agertzen diren ideiak, hitzak eta adosten. Berotegi efektuko gasan isurketa arloan azken rio larogoita biti geroz, hots kopen astapenetik geroz, berotegi efektuzko gasan isurketa euneko irugoia zigo da. Zergatik egoera latz hau? Bai, ala da. Ni joango nintzateke agian Kyotoko akordiora, e, mila behatzelon dago eta mazazpian eh, adostutakoa, baino, bueno, martxan jarri zena orain dela mar urte, 2000 eta bostean, eta gara horretan, ba, bueno, e, Kyoton mazazpi herrialdek hartu zuten erabakia, konpromesua, mila behatzen urtean kontutan hartuz. Garai hori baino euneko bost batetan beroketa efektua sortze duten gasen jetxira bat lortzeko. Orduan, bueno, ba, ematen da, ematen, bueno, ematen du herrialde horiek, bueno, jarri zituztela beraien eskuetan, bueno, ba, konpromezu bat, esan oso konpromezu handia, baina, bueno, aldaketa, eh, aldaketa bat e, zen e, akordio politiko eraginkorra izan zitekela ematen zuen, eta, bueno, ba, era batera bestera esan dezakegu, ba, etxeko lan hoiek batzuk txukun egin zutela, beste batzuk esain txukun, baina e, orokerrean e, hogeta mazazpi herrialde hoiek lortu zuten nolabait. Beste eskema batetan aritzea eta gazen isurketak polik-poliki e, mantxotu eta batzuk ere jistea. Orduan, hor garaipen diplomatiko politiko bat emantzela ni gustu dut argi dagoela baino efektu orokorra etzen bueno gustokoa zeren e, eh, kiototik kanpo gelditu ziren herrialde gehienek edo beste guztiek, ba, estatuatuak barne eta bueno, irugarre munduko herrialde guzti horiek, e, China, India, Brasil eta bar, eta barruan kontutan hartuta, ba, bueno, jarraitu zuten beraien isurketekin eta eta isurketa gasen isurketa horiek e, aziz joan ziren e, urtez, urtez urte bai? Bueno, batez ere agian e, krisi ekonomikoa joarte eta hor krisi ekonomikoaren eraginez, ba, estatu batzuk edo herrialde batzuk, bueno, ba, isurketa jetxi, jetxi zituzten, ez nahi izan zituztelako jetxi, baizik eta egoera ekonomikoak ez zuelako albideratzen isurketa horiek e, onditzea, berez. Orduan, bueno, ba, zer gertatu da, ba, gaur egun, atmosferan konzentratuta daukagun e, karbonoa oso, oso maila altuan dagoela, esan dezakegu, jendeak ulertu ezan, bueno, ba, neurtzeko e, milioi bat parteetatik zenbat parte diren karbonoak, eta gaur egun lareun parte milioiko dauzkagu atmosferan e, karbonoa dena, eta maila hori izugarri altua da zintzilariek esaten dute, ba, ironda berrogeta mar parte, bueno, da maun puntu deituko diego, ironda berrogeta mar puntu eta eta hortik gora pasatzen baldin bagara, ba, gure planetaren klima oso aldakorra izan daitekela eta gauzak asko gaiztotu daitezkela, ez da? Bueno, ba, mar puntu horiek jadanik, mila bederatzireon da laro eta urtean pasa egin ziren, eta orain labreun puntutan gaude. Horrek esan nahi du aldaketa klimatikoa hemen daukagula, eta berez, ba, Parisen saiatuko direna egiten da, ahal izan ezkero, ba, pixkat frenoari eman. Horrek ez esan nahi aldaketa klimatikoa ekidin ahal izango dugunik, ez da gutxiagorik ere, bi graduetara ko, bueno, oin, pixkat helburu hori daukagu denok orain buruan horrek zesan nahi du. Ba. Praktikamente bi gradu horiek lortzea saia baldin bada ere, e, aldaket klimatikoaren eraginak hemen dauzkagula eta jarraituko ditugula izaten, hendik luzera gauza da orain, bueno, ba, e, galera izan ditzazkegun galerak eta ondorio latzoiek pixkat murriztea litzatekela helburua orduan, bueno, ba, pixkat helburu helburu nahiko, nahiko kuriosoa da, horrek ezin nahi du, bueno, ba, ez ditugula ondo egin orain arte etxeko lanak. Eta berez, ba, irudi orokor bat eukidezagun, munduan nork eragiten ditu isurketa gehien, bueno, ba, rankinean e, hiru edo lau herrialde jartzeagatik, ikusten dugu orokorrean txinak munduko isurketa guztien euneko geta sortzia edo gutxi gora bera eh, sortzen duela, estatu batuek, Amerikako estatu batuek euneko amalaua, e, eh, Europak euneko amarra, eta horrela jarri dezakegu, India dator gero, eh, ez? Claro, hori e, orokorrean hartuta, e, baina, claro, e, jende askok ere esan bueno, baina zergatik ez dugu e, rankin hau egiten e, eh, biztanleko edo per capita, ez da? E, claro, Txinan jende asko bizi da, eh, estatu batuekin edo Europakin konparatu, zorduan hartuko bagenu eh, munduko pertsona bakoitza, eta ba, bakoitzaren nazioan edo herrialdean zenbat isurketaren erantzule den, ikusiko benuko orduan estatu batutako batazbesteko azbesteko biztanleak e, amazazpi tona karbono edo isurtzen dituela urtean batazbeste, eta abiez, Europan sei bat tona eta eta txinan inguru ere bai, beste sei. Orduan, bueno, rankin hori alde ezberdinetik ikusi daiteke. Baina honek guztiak zer esan nahi du? Ba, bueno, ba, kanpo gelitu zeren herrialde gehien gehienek jarraitu izan dutela e, isurketak haunditzen. Eta hori dela eta ba, egoera honetan gaude. Zein dira janik pairatzen ari garen e, eh, klimaldaketaren ondorioak hemen eta munduan? Eraginak mota askotatakoak dira eta intentsitate ezberdinakoak. E, eh, mundua oso zabala da, orduan sistema e, asko dauzkagu sistema ekosistema oso ezberdinak, e, badau jendea nekazaritzaz bizi dena, beste jende asko hirietan bizi dena, badauzkagu kostaldean bizi dan jendea edo barrukaldean bizi diren, akorduan eraginak mota askotakoak dira, ez Munduan zehar, bueno, ba, ikusten da eta zentzeriak jadanik ari dira halako gauzak neurtzen, ba, itxasmaia haunditzen ari da eta haunditzen jarraituko du eta horrek eragin izugarriak izango ditu, bueno, ba, posta inguruan bizi den jende askorentzat, badaude hor Pazifikoan, baino baita ere, bueno, ba, Bangladesen eta eta leku askotan, joika eta miloika pertsona bizi direnak itsasmailaren alde hortan, ez? E, ordun itsasmaila ahonditzen baldin bada, lur asko itsasaren azpian geldituko dira eta horrek esan nahi du, ba izugarrizko galerak izango direla, ba nekazaritzan, baina baita ere eragin e, zuzenak jendearen bizimoduan, ez? Jendeak beraien etxea galduko dituzte eta eta hori munduan zehar leku askotan gertatuko da nekazaritzan ere bai e, temperaturen aldaketan gatik, eta eurien sistema estable hori ja zapusten denian, Ba, bueno, ba, usta asko ez dira e, jasangarriak izango. Leku askotan eta batez ere herrialde ez garatuetan, Afrikako, ba, e, Saharatik berako Afrikan, baina baita ere Asian eta, eta Erta Amerikan eta Latinoamerikan orokorrean, e, bueno, ba, nekazaritzak asko sufrituko du, batez ere, bueno, ba, variabilidade klimatikoa oso oso handia izango delako eta nekazari asko kezingo dutelako uzta normalak jaso, erein eta askotan ere gertatuko da temperatura igoeren gatik, ba, bueno, ba, e, plaga asko sortuko direla eta horrek e, ba, galera asko sortuko ditula nekazaritzan adibidez. Ba, egia da, eta batzuk esaten dute, munduko alde batzutan, bai, bakan batzuetan, e, nekazaritza, e, bueno, impactu positiboa jasoko dituela, e, adibidez, e, resuma batuan, ba, eskoziak e, jasoko du, bueno, ba, temperatura igoera bat, eta horrek sortu ezake, bueno, ba, lehen, landu ezin zitezken nekazaritzako produktu batzuk orain bai landua alizatea. Baina, bueno, hori pixka anekdotikoa da. Nik ez dut uste Eskoziako gobernuari, gobernuak hori horri asko erreparatuko dionik. E, gauza da, e, efektu bortitzak, e, abidezu goldeak edo leorteak, e, gero eta maizago gertatuko direla. Eta hori da, benetan, gehien arduratu beharko gintuzken arazoa. Ez da? E, Oiek zaila dira ekiditen, zaila da egokitzea lehorte bati edo uolde bati, eta nun eta noiz gertatuko diren ez dakigunez, baino bai maizago gertatuko direla, bueno, horrek esan nahi du, hor badagoela arrisku orokor, orokor bat, bai munduko edozein putuntan ere, eta baita ere eh, Euskal Herrian. Zein jera etorkizunean espero daitezken ondorioak hemen Euskal Herrian? Bueno, Euskal Herrian espero daitezken ondorioak mota ere badira. Demagun, eta hau zintzilariek pixkat estimatu egin dutena, gradu bat eta hiru tartean mugitzen baldin bagara, hau da, lurraren temperat, besteko temperatura hiru gradura arte e, haunditzen baldin bada, eta ordun ez naizari hiru graudetatik aurrera, ze ondoriak ariketa latzagoak eta eskankitasun handia aukiko genuke hiru gradutatik gora zer gertatu daiteke, baino demagun hiru gradutara nio heldu daitekela eh, planetaren beroketa bat azbestekoa, ez da? Ba, bueno, Euskal Herrian zer, zer gertatuko de, denaren ideia batzuk badauzkagu, adibidez eta, bueno, hemen zenbaki batzuk emango ditut, ez da? Uste dugu, neguan, adibidez, izotza egin dezaken egunen kopurua erdira jetxiko dela. Bai? Horrek ere zer esan nahiko du? Ba, bueno, batzutan hitz egin izan dugu, ez da, e, normalean betidanik neguan hotza egiten du eta batzuetan ere hotz handia eta baude hotz olatuak deitzen direnak, ez da? Ba, ba, e, zazpi egunetatik hogei egunetara normalean irauten duen hotz handi hori normalean beti izan duguna, ba, desagertuko direla guztiz. Horrek eragina handia dauzka e, abies nekazaritzan. Nekazaritzak behar ditu horrelako egun hotzak ere bai. Eh, bueno, hor, ba, egon daitezkeen lurrean egon daitezkeen patogenoak eta landaretan egon daitezkeen patogenoak ere hiltzeko eta barrez. Hor, patogenoiek desagertzen ez baldin badira, arazo larria gertatu daitezke gero usta jasotzeko orduan, ezta? Bueno, hori alde batetik. Hori neguan, udan ze gertatuko da? Jo, guztiz kontrakoa, ba, bero olatu hoiek haundituko direla, kopuruan haundituko dira, askoz gehiago izango ditugu, eta badaude estimazio batzuk, mendearen bukaeran, ja, hor inguruan gaudenean, ba, eguneko berrogoetan marrean edo haundituko direla berotzar e, egun hoiek, ez da? E, e, bero olatu hoiek asko, askoz maizago gertatuko direla. Eta, bueno, horrek, klaro, horrek ere eragin asko dauzka, e, batez ere jende nagusi eta umeetan e, arnasketa arazoak, arnasteko arazoak dauk, daukan jendeak asko sufrituko du e, berotzarroiekin, ezan? Gero euriaren inguruan, ba, bueno, ba, espero da, mendearen bukaerainako gutxi gora bera, ba, euria euneko gehian edo geistea, oza, euri gutxiago eukitzea, euri gutxiago, esan nahi du, ur kopuru gutxiago eukiko dugu lagure esku, eta badakigu ura hemen Euskal Herrian ia opari bezala daukagula, hemen hemengo garapena ere bai, ur asko ukitzearen bueno, ba, ondorioa izan dela, ba, bueno, ur, ur kopurua asko e, gutxituko litzateke, uneko gehian gutxi gora bera, baino hori bataz beste, ze neguan espero da ere eh, euri askoz gehiago egitea, eh, uneko gehi, gehiago ere egin dezake eta neguan gehiago egiten baldin badu, esan nahi du udan e, euri gutxiago ekiko dugula. Eta estimatzen da, ba, iaia 150 euneko berrogeta marran dela euriaren kopurua udan ez da, Osa, oso uda lehor eta beroak izango ditugula. Baino, baitere, esan barko genuke hori ez dela dena. Oso gai garrantzitsua da, e, fenomeno estremoak, ez da? Orduan euria egiten duenean, ez du orain arte bezalako euria egingo, normalean, ba, beti Euskal Herrian beti ezagutzen dugu sirimiria eta euri suabea eta bueno, ba, horrelakoak euki beharrean oso euri jasa intensoak izango ditugula. Orduan egun gutxitan euri pilo bat eukidezakegu, eta gero beste egun askotan, euria egin beharko luken egunetan, edo normala izango izan beharko litzateken moduan, ba, ez du egingo, eta, eta egun asko izango ditugula batzutan, euririk gabe batez ere, batez ere udan, ez da. Eta zer gehiago, bueno, itxas kostaldeak ere sufrituko du, zergatik, ba, espero delako mendearen bukaerako, itxasoaren maila gutxi gora bera metro erdian edo igo daitekela. horrek zer nahi du, ba, bueno, ba, irureun hektarea baino gehiago, espero dira, ba, itxasoren urazpian gelditzea, e, eta zelurrak sufrituko du gehien, ba, bueno, ba, berez kostaldeak, ondartzak, eta, eta bar, da? Eta, bueno, ba, hori herri askorentzako e, galera ekonomiko oso, oso handia izango da. Eta, bueno, batez ere ere uoldeak ere komentatu beharko benituzke, e, eta espero da, adiez, 2000 eta berrogeta marrerako, oza, hemendik ez da inbeste denborara, ekonomikoki uoldeen galerak, ba ez dakit, euneko amabosta izan daitekela, ez da, gure e, galera horiek euneko amabostean haunditzea ba, urte zurte. Ikusi daitekenez, galera mota asko daude, impacto asko daude eta sektore ezberdinek ezberdin sufrituko dituzte impacto hauek, baina orokorrean, bai, impactoak serioak izango dira. Ta ondorio ekologiko, sozial eta ekonomikoak eraipatzen dira, zeinzuk adibidez? E, ez du zergatik e, ekonomian oinarritu behar eta eta inpaktu ekonomikoak bakarrik neurtu, baizik eta beste lakoak ere bai eta sozialak ere bai. E, munduan, bueno, bai ja hitz egiten ari gara, e, klimaren eraginez sortzen ari diren errefusiatu handana, eta baita ere sortzen ari diren konflikto eh, politiko eta eta bueno, armatuak eta gerrak eta bueno, Sirian gertatzen ari denare bai badira batzuk esaten ari direnak oinarri handi batean e, lehorte luze batengatik e, gertatu izan direla gauza asko Sirian eta bueno ba arazoiek, arazo ekologiko eta ekonomikoetatik, arat, asko zere aratagoak dira, eta orduan maila soziala ere, ere noski kondutan hartu beharko dugu, ez? Lehen biziko garrantzia dauka eta, eta horrela ulertu beharko genuke. Eta gizarte gisa kontzienteak gira horretaz? Bueno, gizartea eh, hitz hori oso, oso orokorra da. Gizartean gizarte asko daude badira batzuk oso kostientia direnak. E, badira beste batzuk batere kostientiak ez direnak, eta gero horre erdian, bueno, ba, kontzientzia maia ezberdinak. Euki itzazketenak. Orokorrean, nik esango nuke, Euskal Herrian, badagoela e, ideia orokortu bat, klimaldaketa hemen dagoela, gizakiok sortu duguna, eta arazolarriak ekarriko dizkigunak. Gertatzen dena, oraindik, nire ustez, jendeak uste du, hau oso epeluzeko arazo bat izango dela hau e, hemendik belaunaldi batzuetara e, gertatuko diren e, efektuak e, izango direla eta hori da neri pixka bat larritzen nauena jendeak ez daki jende gehienak ez daki edo ez du somatzen aldaketa klimatikoa hemen dagoela jadanik eraginak izaten ari garela eta adibidez egun notan eh, jaioko diren umeek, mendearen bukaeran, largo eta bosturte izango du dituzte. Eta ikusita eh, bizitza esperantza eta zenbat eraino ari garen bizia luzatzen, gure oraingo semek jasoko dituzte guk ereindako efektuak. Askoz, bortitzagoak izango direna, gaurkoak baino, baino gure semei eragiten dieten enean, guri ere eragiten digute, e, guraso bezala, ez da? Orduan, bueno, jendea konturatu behar da, hau ez dela oso epeluzeko arazo bat, noski epeluzean ere mantenduko direla eta areagotu daitezkela arazoak, baino oso epelaburrekoak ere, badira, eta nik uste dut, konsientzia maila hori, edo informazio puntu hori, oraindik ez dugula oso ondo barneratuta. Kontzientziazio lan hori zer mailatan eraman behar da? oso oso galdera ona da. Ni dut konsientzia maila ez bakarrik handitu, baizik eta hobetu egin behar dela, horretarako gauza asko egin behar da. E, zientzilarion lana garrantzitsua da, komunikabideen lana ere oso oso garrantzitsua da. Komunikabidek informazioa larazten dutelako, baino baita ere eritzia sortu sortzen dute. Mugimendu sozialek hor badaukate oso paper garrantzitsua, pixka bat, orkestatu dezaketelako, hor dagoen informazio guztia, eta oso modu eraginkorrean helarazi jendeari, eta baita ere jendeak pentsatzen duena, eta nola sentitzen dituen gauzak, arazoak, eta zientzilariei ere pasatzeko, komunikabidei ere eralazteko, eta bueno, dinamika berritzaileak sortu alizateko. Argi dago, orain arteko dinamika oso dinamika erosoekin bukatu behar dugula, gure bizitzeko sistema hau errotik aldatu behar dugula, eta horretarako aldaketak ezin dira goitik bera bakarrik etorri. Horrelako aldaketa transversalak eta integralak bizit modu aldaketak betik gora etorri behar dira alabearrez, eta inovazio sozial asko egiten, pedagogia asko egiten, eta horretarako denok gara beharrezko, baita e, mugimendu sozialak ere bai. Mai gainan dugun arazoa itzela da, izan ere erregai fosileak eragiten dute eta, baina gure bizimodua erregai fosilen kontsuman oinarritua dago. Nola irten gaitezke eh, ataka honetatik? E, nik uste jendeak jakin beharko luke, ba, mundun baian, isurien bataz bestekoa hitz egiten ari baldin bagara, isuri guztien euneko larogeta marra erregai fosilen erabileraen gatik dala. Bait, er, erregai fosilak eta porlana, bai? euneko larogeta marra. Horrek zer esaten digu? Bueno, horrek esaten diguna gauza oso argia da. Erregai fosilen dependentziarekin bukatu behar dela. Hori argi eta garbi. Horrek ze, ze eragin dauzka, zuzen zuzenean, horrek eramaten gaitu beste energia berriztagarrietarako plan orokorrak sortzea eta plan hoiek ez dira bakarrik paperean gelditu behar, baizik eta aurrera araban bar diren inbertsio oso handiak izan behar direla eta baita ere energia ekoizteko eta banatzeko modu berriak lortu behar ditugula. Gauza da e, leku askotan eta eta Euskal Herrian ere bai badago apostu bat, baino apostu hori e, eh, energia berriztagarriak areagotzeko apostua askoz ere handiagoa izan bardela. dela. Handia eta azkarra eh, denbora oso gutxi daukagulako. Horrek ere zer esan nahi du ba, ez bakarrik energia nola ekoizten eta erabiltzen dugun, baizik eta energia gutxiago erabili behar dugula gure egunerokotasunean. E, murriztu behar dugula kontsumoa. Ez du balio bakarrik energia efizientziaz hitz egitea. Eh, egia da, orain, bombila batek ematen digun argia kilobatio gutxiago behar ditula. Baina horrek ez du esan nahi kilobatio gutxiago erabiltzen ari garenik. eta hori da, e, ekonomilariok askotan komentatzen dugun gauza bat eta e, erderaz rebote eh, deitzen zai horri. Zer da efekto rebote bat? Ba, bueno, ba, ima eh, demagun gure gure argia emateko aparatuak aldatzen ditugula, orain merkeago ateratzen zaigu kilobatio bakoitza eta orduan kilobatio gehiago erabiltzen ditugula. Orduan, e, eh, kilobatio gehiago erabiltzen baldin baditugu, horrek esan nahi du isuri isurketa gehiago sortu al ditugula. Ordan ez du esan nahi energia ekoizteko edo energia kontsumitzeko baliabideak merketzen direnean energia gutxiago erabiltzen dugunik, baizik eta kontrakoa, eskaria energiaren eskaria handituztoa. Orduan efizientzia energetikoa bai oso garrantzitsua da, baino kontu e, eh, ukibar dugu, energia efizientziarekin bakarrik ez ditugula arazoak, arazoi irtenbidea e, aurkituko baizik eta eh, irtenbide nagusia energiaren erabileraren murrizketan datzala. Eta baita ere, ekoizeko moduak aldatu behar ditugula. Erregai fosiletatik, energia berriztagarrietara jo behar dugula. Gobernuak gure ingurukoak barne, norabide horretan lan egiteko gai direa? Bai, orain esan bezala, planak, gobernuek planak badauzkate, idatzi eta dauzkate, inbertsioak hor daude. Ba, eh, lehen esan bezala, inbertsioiek areagotu egin behar dira, eta pixka bat falta zaiguna eta gobernuei pixka bat falta zaiena, da nere ustez lehen aipatutakoa. Energia Iturriak aldatu bai, baino baita ere energiaren kontsumoa murrizteko planak behar ditugu. Claro, horrek arazo handi bat dakar. E, gure sistema ekonomikoak, ekoizteko sistemak eta kontsumo sistemak energia gero eta handiagoa behar duelako. Orduan hor badago talka bat gure sistema ekonomikoa kontsumoan eta ekoizpenean oinarritutakoa behar du alabearrez gero eta energia gehiago, baino esan dugu gero eta energia gutxiago ere kontsumitu beharko genukeela. Ezin da esan alde batetik gauzak konponduko direla bakarrik efizientzia energetikoarekin eta energia berriztagarriekin, baizik eta ere hirugarren hanka hori oso kontutan euki behar dugu, eta da eh, kontsumoaren eh, murrizketarekin. Hemen gaur egun Euskal Herrian e, batez ere herrialde garatuetan badago kontsumo maila oso handi bat, bataz bestez hitz egiten ari naiz noski, kontsumo horretatik badago zati oso handi bat gure beharrak asetzeko balio ez duena. Uste duguna baietz, gure beharrak asetzen dituela, baino asetu beharrean areagotu egiten ditula gure beharrak eh? Eta hor, teknologia berrietan eta mobilak eta alako, alako aparatu asko horretara daude diseinatuta, ez? obsolesentzia programatuaren ideia ere ekarri nezake ona, ez da? Badago marketing eta badago estrategia handi bat e, ekoizleen artean e, kontsumitzaileek oso barreratuta daukatena, e, kontsumoaren e, azkuntza ona dela jendearen ongizatea babesteko. Eta hori e, ikusi da ekonomilari askok, ikusi dute, aztertu dute, eta argi dago hori ilusio bat besterik ez dela. Orduan, hemen badaukagu talka bat, badaukagu e, sistema ekonomiko kontsumitzaile bat gure artean dagoena, ez duela bat egiten beharko genituzken irtenbideak e, bilatzeko aukera ematen digutena, ez Orduan, e, zer egin? Bueno, ba, pixkat, konsientzia maila ere ara bideratu. Ez da bakarrik arazo teknologiko bat, ez da arazo tekniko bat, ez da bakarrik efizientzia energetikoa egin behar, eta ze energia iturri egin behar, baizik eta e, sistema ekonomikoari buelta, buelta martza jola. Ta posible alda klima aldaketari aurre egitea sistema aldatu gabe? Ba, hori xe, hori da, hori da gakoa ez da, e, nire ustez ezin da posible klimaldaketaria aldaketari aurre egitea eraginkortasunez eta, bueno, pixka justizia soziala eta ingurumen justizia e, konduten hartuz, e, sistema errotik aldatzen ez baldin badugu. E, sistema konsumista hau e, e, herrialde garatuetan oso barreneratuta daukagun sistema hau aldatu gabe esoa zela inora. E, baita ere, esan nahiko nuke, herrialde azpigaratuak ez direla denak berdinak. Eta baita ere, herrialde ezgaratuek aldatu beharko luketela eta aukera baliatu behar dutela jakinda sistema honekin ezin dugula jarraitu beraiek ere inobatu alizateko beraien aukerak aurrera eraman herrialde garatuek egindako edo sortutako sistema eskopiatzeko, ez da? Guk aldatu, aldatu beharko dugu, baino baita ere herrialde garapen bidean dauden. Herrialde hoiek, hoiek jakin behar dute, ezin dutela e, gure, gure pausu berdina jarraitu. Anitzitzeiten da geoingenieritzaz arazuen balizko ertenbide gisa, dibidez ze hobi harrapatzea, atmosferara sufrea isurtzea, eguzkaren indarrak geratzeko barrerak jartzea eta bar. Zer espero dezakegu bide hoietatik? Bai egia da, geoingenieritzaz asko hitz egiten da, e, nere ustez, bueno, irtenbide guztiak ondo azertuta gero ikusten baldin badira, baliagarriak izan daitezkela, ba, ongi etorri izan daitezela, baino kontutan hartu behar izan dugu eta lehen e, beneta berriro errepikatu nahi izan dut, bueno, e, dugula hau arazo teknologiko edo tekniko bezala bakarrik aurkeztu e, irtenbideak, politikoak, sozialak, ekonomikoak, filosofikoak eta barretabarrekoak direlako. Orduan, bai, irtenbide teknikoak ongietorriak, baino bakarrik irtenbide horiek beste irtenbide motak zapusten ez dituzten bitartean. Bai? Zer esan nahi dut honekin? Bueno, ba, aukera teknologiko batek beste aukera sozial edo irtenbide sozial edo politikoa edo beste motatakoa albideratzen ez baldin badu, orduan ez gaitezen engainatu alako irtenbideak ez direlako eh, peluzerako izango eta baita ere kontutan hartu behar dugu eta horrelako eh, adibide asko eta asko dauzkagu irtenbide teknikoak badirela batzuetan trampatiak zer esan dut honekin irtenbide bezala aurkeztu daitezkela baino batzuetan beste motatako arazoak ere sortzen dituztela Orduan, pixkat, ikuspegi orokor batekin ibili behar gara, ez bakarrik arazo tekniko eta zitzegin, baizik eta arazo eta irtenbide mota guztiak mai gainean jarri bar ditugula eta guztion erronka izan bar litzateke, nere ustez, bai zientzilariena, e, bai komunikabideena, gizarte mugimenduena eta bar, ba irtenbide guzti hoiek nola elkartu, nola orkestatu bideo honean jartzeko alik eta denbora gutxien gastatzeko alako e, irtenbideak martxan jartzen. Eta denboraren asuntoa garrantzitsua da e, berriro esan nahi dudalako eta horrekin agian mezu honekin bukatu eza, ba, klima aldaketa hemen badagoela. Pairatzen ari garela dagoeneko klima aldaketaren eraginak eta gure semealabek askoz ere gehiago pairatuko dituztela e, ondo koordinatzen ez baldin bagara eta irtenbide integral sozialak, ekonomikoak, politikoak eta tekno, teknologikoak denon artean bilatzen ez ditugun e, eh, enean. Ba, mila esker unai azalpen e, eh, guzio jengatik. Eta lehen e, entzundugun kantua bezala, bigarren hori ere gudaren aurkat dugu. Oskorri taldeak duela gutxi bere azken konzertua egin du, guain haien kantu bat dugu entzungai desertore. Desertore. Korapilatuta pilatuta akabo zurruta bide luze maiz gurutze fusila hartuta ez zindu dantzarik egin baioneta astunduta desertoren soa kainoiera soa generalen mezua eldu da azalik ez muda Eutxitinko eaiziko, gurea dugu da Gu geun hor garen galdera soldadu guztien duda. da Nahi nioke kantatu denari soldadu Ze aska kantu xamur gozoa, ardezala Basa mortu, fitxas bidez bide doa Ondartza bat bilazazu, golatu eta ardoa Ateak ikasiz Fusila la soldadu bietan Nordalo uretan Biak edo, biak gero Hilote zuetan Bizkazorroa burko da Ondartza bazertuetan itzorduak. Atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Bizilarrun tokiko taldeak eta endaiako reziklarte elkarteak hilabeteko bigarren larun batetan kafe iritarrak edo francesez le kafe zitoian antolatzen dituzte endaiako dongosenia edo orio auzo aldeetan txandaka hori larun bat goizez, goizeko bederatzi terditatik goiti. Hoietan, reziklarte elkarteak doain guneak antolatzen ditu, zer da doain bat, ba, hoietan erabiltzen ez dituzun eta oraindik balio duten eh, edo zein etxeko material edo liburu arropa, bertan, eh, bertara ekartzen aldituzu, eta bertin, e, eh, hortarrat ekarritakoak urririk hartu, Birziklatzeko iniziatiba izateaz gain, lotura soziala hobetzen, hobetzeko egina da ere, e, auzolagun artean topatzeko eta hobeto ezagutzeko, eta hortik hasiz elkartasunak e, eraikitzeko. Ondorengo itzordua izanen da urtarriaren bederatzian, Uh, endaian, orduan konsultatu uh, e, gurekin uh, larrun abildua bizimugi.eu, diakiteko endaiako ze hauzualdean izanen den. Eta ez ahantz, urte guziz bezala, baiona txikiko eguberriko bidezko talkartasunezko merkatua, hainbat tokiko ekoizle, berziklatzaile eta arte egile eta bidezko merkataritzazko gaiak ere sustengatzeko e, momentu goso bat pasatuz, aurten abenduaren emezortzitik goita irurat izanen dugu baiona txikian. bizirik, bizi mugimenduaren abenduko emankizun hau bururatu da. Entzule egitzordua finkaltzen dauzuegu, urtarriaren amekan astelenarekin arratseko zazpitarik goiti. Eta eza hantz, berri gehiago rentzat. Gure web horria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.